Gusti, Gusti y bienvenidas, bienvenidos un día más a Caixo Berriozar, el magazine de actualidad de Berriozar y Ratia, Caixo Berriozar, Caixo Zuriere, Jaime Iribarren. Caixo Jon Orzaiz, Caixo Berriozar, noski. e, eh. <laughs> eh, gaurko honetan, e, beste batzutan bezala, ba, programa interesgarria izanen dugu, decía que tendremos un programa muy interesante, como todos los demás que hacemos aquí, que <laughs> aquí menos de Bikain no, no sacamos nunca, yo creo en este, en este programa. Y hoy vamos a hablar eh, de perros, de educación eh, canina. No porque vaya a hacer un día de perros, que dicen que igual sí en cuanto a la meteorología, pero porque va a haber unas jornadas sobre educación eh, canina en Berriozar este fin de semana y hablaremos con la persona que las va a impartir, con el Berriozar Targa Miquel Valenciaga de la Escuela Canina Ochanda. Eso será en nuestro turno de entrevistas, aunque haremos un hueco, como siempre, como todos los días, a la actualidad eh, de Berriozar con nuestros dos informativos: el eh, boletín informativo en euskera, Berrión Albisteac, y el Berrión Noticias en castellano. Tendremos eh, también toda la actualidad de internet con la sección Sarian y como todos los viernes, os ofreceremos una recomendación para ir al cine. Bueno, y como venimos cargaditos de contenidos, eh, será mejor que vayamos comenzando ya. Esto es Kaixo eh, Berriozar en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net. Otsailak lehenengo eguna du gaur ostirala da eta hau berrion albistegia duzu berriozari irratiaren albiste emankizuna. Mendialdean hasiko dugu aktualitatearen kontakizuna gaur zabalduko baita aurre matrikulazio EPEA. E, euren seme alabak lehen aldiz eskolaratu nahi dituzten gurasoek gaurtik aurrera eta hotxailaren zortzira bitartean gure herriko zentro publikoetan egiteko aukera izanen dute. Mendialdea bat eta bi eskola publikoek kalitatezko hezkuntza publikoa eskaintzen dute, bai D ereduan, baita til A ereduan ere informazio gehiago jaso nahi duenak mendialdeara hurbildu besterik ez du egin behar, edota ondoko telefono zenbakira deitu bederatzi bederatzi lau zortzi, iru zero bederatzi lau sei bederatzi, bi zentroetarako zenbaki berbera baita. Bederatzi lau zortzi, iru zero bederatzi lau sei bederatzi. bederatzi. irekiera festa antolatu du ludoteka berriak. Ludoteka zerbitzuak bere egoitza aldatu du Donestebe plazatik eguzki plazaren lehen zenbakira. Leku berriak bere ateak zabalduko ditu gaur bertan, irekiera jai baten bitartez zitzordua arretxaldeko bostak eta laurdenetan izanen da irriki pirriki taldearen eskutik. Eta asteburuko itzorduak aipatzen hasiko gara gorain, txakur reziketari buruzko jardunaldiak antolatu dituzte larun bat eta iganderako. Bihar larun batarekin otxanda zakur eskolako Mikel Balentziaga berrio zartarriak itzaldia eskainiko du ondoko lemarekin. Txakurra gizartera egokitzean komunikazioa, sozializazioa eta arremanak dena dena aipatu behar dugu itzaldia gaztelaniaz izango dela. Itzordua kulturgunean izanen da arreatxaleko zazpietan eta igandean berriz otxanda zakur eskolak erakustalean Aldia eskaineko du Euskal Herria Plazan eguerdiko amabietan. inauteriak ate joka dut ditu da eta herriko zenbait kolektibo mozorroak mo, berotzen hasi motorrak <laughs> ah, berotzen hasiak dira ja da. Bueno, motorriak eta mozorriak eh, mozorroak ere bai eh, eta hoietako bat eh, zuloalai elkartea da otsailaren bederatzirako sagardotegi afaria antolatu baitute iluntzeko bederatzietan txotxi irekiera eginen dute 10etan afaria eta amabietatik aurrera gau pasa. Itzordua elkartearen egoitzan izanen da eta txartelak salgai dituzueia da herria eta kale berri ta abernetan. Hogei euroko prezioan bazkidentzat eta hogeita irukoa bazkide ez direnentzat. Eta inauteri esari garela, ezin aipatu gabe utzi txolin berria. Bai, izan ere txolinen irudi berria ezagutzera eman nahi du berriozarko udalak horretarako hainbat lekutan jarri dute ikusgai, arekin ohitu gaitezen. Iragan astean, kulturguneko atondoan egon zen, aste honetan mendialdea eskolan dago eta jarriaian ludotekara eta aurre eskolara joanen da. Otsailaren lautik zazpirako astean, txolinen jantzia eta oinetakoak bukatuta, lehenengo aldiz aterako da kalera, otsailaren zor sortzian artikara eginen duen bisitan pertsonaia, e, txolin pertsonaia artikako alkate izan baitzen. Arriatsaleko zazpit erdietan aterako da segizioa berriozarko hauzo zaharretik. Eta kirolak aipatuko ditugu orain, zehatzago esan da, berriozar futbol elkartearen norgeiagokak asteburu honetarako gizonezkoen futbolari dago kionez, berriozarko lehen erregional mailako taldea burladesen kontra arituko da bihar larun batarekin arriatxaleko lauretan berriozaren. Bigarren gazteak taldeak laguneken kontra barainainen jokatuko dute lauretan igantean. Eta kadeteak A taldeak San Ignazio izanen du aurkari larun batean eguerdiko amabietan larra biden. San Ignacio izango dute ere aurkari kadeteak bekoek eta berriozarren jokatuko dute amabi tardietan larun batean. Aurriak A taldea ardoiren aurka arituko da larun batean goizeko amarterdietan hemen berriozarren. B taldea kanpoan Lizeo Mojardinen kontra lezkairun, eh, eh, hain zuzen ere seietan larun batean. Eta emakumezkoen futbolari dago kionez, regional mailako berriozarko taldea amigoren kontra jokatuko du larun batean arratsaleko seiter dietan berriozarren. Eta e, eh, neskak ere, baino zazpiko futbolekoek oberenan kontra, oberenan bederatzi tardietan larun batean. Eta sortziko futbolaz e, arituko gara, baina gizonezkoen e, taldei buruz, A taldea amaiaren kontra jokatuko du igandean goizeko amaiketan amaiketan amaian. Eta be taldea Katarrabiaren kontra berriozarren larun batean amabiak eta laurdenetan. Eta atarriabiatik eh, atera gabe ze taldeak paz de ziganda ikastolaren kontra jokatuko du atarriabian larun batean goizeko bederatzi terdietan. De taldeak errotxapearen kontra jokatuko du goizeko amaiketan larun batean berriozarren. arren. Bueno, antza denez, e, asteburu honetan ez dago futbito norgeiagokarik, behintzat eh, berriozar futbol eh, elkarteak ez dizkigu elarazi e, itzordu hoiek eta behin e, kirol norgeiagokak aipatuta, gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi da. berria egunkaria hartuko dugu izpide, lenik eta abein, eta antxoainera doa lehenbizi, ba, bertan eh, titular eh, honekin zabaldu baitu, gaurko edizio Andre baten hilketa egotzita, bigizon atxilo. Hori da, eguneko berrietako bat, eh, baita gainontzeko egunkarietan ere, eta beste bat, seguruenik, ba, Nafarroako kutsa da, kan hauziaren inguruan Xavier Barber, esekako kideari elkarrizketa egin diote berria egunkarian, eta hause da titularra. Falta zaigu aserrea erantzun bihurtu eta boterea kolokan jartzea, hori dio Xavier Barberrek. E, bestelako kontuen artean ustelkeria kasu gehiago honetan alderdi popularrekoak. Peperen ustelkeria auziak Rajoi eta alderdiko buruzagiak zipristindu ditu. Eta bukatzeko ipare euskal herrira doa berria ondoko lerro buruarekin. Endaian ikastola bat egitearen aldeko martxarekin bat egin dute alderdi politiko ugarik. diario de noticias eh, hartuko dugu esku artean eta hause irakurdezakogu buru nagusian PSNren zenbait afiliatuk sinadura bilketa abiarazi dute Roberto Jimenezi kan hauzian gogor jokatu dezan eskatzeko eta nola ez eh, ba, gaurko honetan ere ba, ospitaletako sukal zerbitzua aipagai dute egunkariek, catering zerbitzua ostiral honetan helduko da Nafarroako ospitalera amaika egunetan berri berreun kexa jaso arren gaur beraz helduko da zerbitzu hori Nafarroako ospitalera orain eh, artean eh, bideko eh, ama ospitalean egon zen egon baitzen edo aplikatu baitzen eta bueno ba esan bezala berriun bat kexa jaso izan dira amaika egunetan. Bestelako titularren artean lehen ere aipatu dugun albiste lazgarri bat bi atxilotu antxoaingo etxe bizitza batean andre bat erailtzea egotzita. Eta bukatzeko ustelkeria kasu gehiago fiskalaren ustez peperen agintarien kupulak deklaratu beharko luke. Gara egunkariari begiratua emango diogu orain eta egunkari honek Nafarroari buruzko titular ugari dakartza gaurko honetan. Marta berak onartu du osasun txartelik ez duten inmigrantei fakturak egiten dizkietela. Eta bestelako kontuen artean kontu buruz eh, hitz eginen dugu oposizioko taldeek PP eta PSN esalbu bat egin dute kontu zen biharko martxarekin, bihar manifestazioa deitu baitute Nafarroako kutsa Ertzaintzaren hauziaz eh, protesta egiteko. Bestelako kontu batzuk, Aralar Nafarroa baik mozio parlamentarioa sustatuko du ustelkeriaren aurka eta ezkuntzari dagokionez hause bert ministroaren ezkuntza erreformaren aurka herri mailako erantzuna eskatu dute ikastolek. Bukatzeko ba, lehen dikera ipatu dugun albistea bi atxilotu antxoainen emakume baten hilketarekin zerikusia izan dezaketelakoan. Música Diario de Navarrak berriz aurrera egiten du bere edo aurrera egin du bere erreportaje sortarekin langabeziaren inguruko erreportaje sortarekin eta gaur atzo iragarri ziguten bezala antxoain berriozar eta artika dituzte izpide naiz eta e, guk ere aipatu genuen bezala berriozarko datu solteak ez dituzten ematen ez beintzat edizio digitalean antxoain berriozar eta artika langabezia eta saltuena duten hiru herriak horixe lerroburua eta badira beste kontu batzuk ere, antxoainen eh, eh, hildako emakumea adibidez, balizko droga afera bat egon liteke labankada zera hildako emakumearen auziaren atzean. Eta osasun bidea ere aipagai du diario de Navarriak, osasun bideak ospitaletako sukalde zerbitzuko enpresa zigortu lezake hasierako atzerapenen gatik. Eta bukatzeko, ba, nola ez, beste e, gai, bueno, garrantzitsu bat, gaurko gairik garriantzitsuenetako bat, bar hartzen hasen ustek ustezko B kontabilitateak lurrikara eragin du Partido Popularrean. Kiosko digitala itxi eta eguraldiaz mintzatzeko ordua iritsi zaigu. Ba, gaurko iragarpenek esaten dute e, eh, temperaturek eutxiko diotela nolabait ba, e, orain arteko giro atseginari, baina hori bai berakada gaur bertan hasiko da iluntzean eta badirudi biharko ba, jaitxiera nabarmena pairatuko dutela termometroek eta gaur adibidez amalo graduko temperatura maksimoak izanen bai, baditugu bihar iru gradura ez gara iritsiko, beraz eh, amar gradu baino gehiagoko jaitxiera e, ordu batzuen buruan, hori asteburu honetarako iragartzen dutena. Oraintxe bertan, iru temperatura dugu berrio zarren, behelainoa izan dugu, goizeko lehen orduetan, eta zeruak estalita egonen dira, egun osoan zehar. Hau izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko eun puntu sortzian, edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten. Berriozar irratia. en el 100.8 de FM. Berriozar y Ratia, en un punto sorti. Noche de cine en Los Cubas, sábado 9 de febrero, carnavales en Berrizar. ¿Cómo lo ves? Solo tienes que caracterizarte de tu actor o actriz favorita. Vamos, échale maquinación! Los Cubas esa noche se visten de cine para ti. Te introducirán en una noche mágica. Además, para los tres mejores caracterizados habrá sorpresas. Los cubas tienen la alfombra roja preparada. Solo faltas tú. ¿A qué esperas? 9 de febrero, carnavales, Berriozar, los cubas. Si vienes, no sobrevivirás. <laughs> esperamos a partir de las 12 de la noche. Patrocina Ayuntamiento de Berriozar, organizan los Cubas, colabora Berriozar y Radia. llegado un hombre a la tierra. Está aspirado aliento raro y creo que nadie lo conoce, que nadie lo esperaba. Y así muy guapeado las viejas se preocupaban. ¿Quién este hombre raro que nadie nos ha avisado que llegó en su caballo ayer? Dice que traía un regalo para nosotros, un trozo de cacharro como un globo de metal, con ventanas de papel, tecnología militar. Y así con nuestro corazón todo lo que asustaba ya no viene y es que falta lluvia encima del corral una gran sequía en esta ciudad. Los cocinos y la vaca ya no se lavan las patas muchos años más atrás. Pero hoy, gente llena de esperanza, el agua llegará ya hasta su casa, el hombre lluvia ya llegó todo feliz, toda la gente muy bien, toda la calle respirando emoción. Ya está la comida y la bebida también. Yo saco los carretes y echarme 90 fotos, bailaremos todo al son. Todo feliz, toda la gente muy bien, toda la calle respirando emoción. Por mucho dinero las nubes ya se verán. Viva el hombre lluvia que el que llegó sin avisar, le llamaban Johnny Chaparrón. dinero le pagamos con mujeres. No le faltó de nada, eso no importaba. Este hombre bueno, el agua regalaba. Con el invento nuevo, el chaparrón cara mañana. Pague los dineros, todos los vaqueros que lleven un sombrero de piel puso en movimiento el cacharro de metal. Volando va muy alto hasta perderse con el sol. Y el hombre lluvia él se marchó para su hotel. y si nunca llueve más. Todo lo que valía, los dineros del cacharro Johnny los devolverá entrada ya la noche cuando el pueblo se durmió. Montando en su caballo el hombre lluvia se escapó, nos mintió. Lehen esan dugu zakurrak, zakurezik eta izanen genuela izpide, eta saiguzu Jaime, nor dugu gaur eh, hemen eh, berriozari irretian gonbidatu. Ba, txazu, txakurra eziketaz itxegin behar baldin badugu, hemen berriozarren, berriozari irretian norekin itxegin dugu <laughs> ba, ez baldin bada Mikel Valentzia garekin, honen inguru az, eh, gehien menperatzen duen gizona edo gehienetarikoak izango dugu bere, bera gorri eskartze arren edo. E, <laughs> egunon, Mikel. Egunon. Bueno, ba, asteburu ontarako e, eh, zera zure zure enpresak edo zure e, entitateak otxanda izeneko txakur eskolak e, zehazki esan da antolatu du zenbait ekimen besteak beste itzaldi bat eta bi itzaldi bat biharko Bai. lagun baterako, ez da? Eta iganderako, bueno, eh, erakustaldi bat, egingo duzu ere, Euskal Herriei plazan, geiz, e, eh, baldin banago. E, egona zarete, hemen berriozarren beste noiz baite zehozer egiten, baina itxaldia, aurkeztu pixka bate bi ekimen hauek, Mesedes Mikel, eta zehazki, e, zera ez, itxaldian, txakurra gizartera egokitze, egokitzari buruz, e, komunikazioa, kontaktuaz, eh, sozializazioaz, eta harremanaz hitz egingo duzu, e, eh, okerrez baldin managoz, da? Bai, e, zutabeak hoiek dira. E, no, lan nahi ere, hau guztia sartuko dugu sensibilizazio kanpaina batian. Jendeak, e, nolabait, behar bat du, e, txakurra hartzen duenean, jakiteko nola, nola manejatu behar den. Gatazkaz josia dugun gizarte honetan, txakurran inguruan e, diot, e, eh, amaika e, eh, kontrola ezin, e, eh, konzientziatu behar dugu jendean olabait, bere buruare prestatu behar duela txakurra, e, e, edo eramateko. Zenbait jarrera, noski, badira erlazionatuak txakurrarekiko, adiestramenduarekin erabat lotua direnak, eta itzaldia gehien bat hortaz, e, e, za, horti joko du. Baina zatitxo bat ere badago e, ingurukoi begirakoa eh, txakurra duenak gizarteratu nahi badu txakurra. Gizarteak onar dezala txakurra. Gu txakurzaleok onar gaitzaten zenbait jarrera etiko eta ba, behar ditugu ere herrian, ez? Eta jakin arazo bat dugunean konponbide bat eman bartzaiola, garbiketarekin eta zerbait aipatuko dugu. Eh? Garbiketarekin eizuzen ere izaten da normalean kexan diena, ez da? Uda, udaletxetan bai, eh, kezka hundiena horrekin izaten da. Gero bestela, bestetik dator, er, erasoen beldur hori, ez? Askotan mitifikatzen dena, baina, bueno, e, batez ere zikinkeriarekin eta larria da. Eta guk ere pairatzen dugu, guk e, eh, txakur zaleok, eh? beraz, bueno, hortan geratu gabe ere, bestela badirudi diskurso bat gota hori pertsona mm bati, baina e, gure bete beharren artean, eh, eunka hoien artean, horietako badan noski, eh, askotan entzuten dugun pues, kaka bildu behar izate hori, ez? Eta, eta bueno, e, ekintza solidario bat besterik, ez, ez, ez du besterik. <laughs> Dena den badira beste bete behar batzuk, ez? E, kaka biltzearen ez dela bakarra, askotan ba, jendea asko kesatzen da horrekin, baina, bueno, badira beste batzuk, ba, kaso zakurra ies egiten diela eta edo jendearen gana joaten dela, edo molestatu egiten duela, ba, txakurrik ez duen e, jendea, eta alakoak ere jorretuko dituzue? Bai, Bai, kasu hortan e, eh, batipat eh, harremanak e, ditugu tarteko. Jendeak txakur hartzen duenean, e, joera du, bueno, asiran, e, txakur denean oso politia da, jostai utxo bat, igual kasu gehiago ingo dio, baina pixkanaka uzten dio bere instintoi eta bide ematen, eta ez du lantzen kaleko harremana. Paseoa behar du, e, oroar pertsona batentzat eta txakur batentzat paseoa behar du, bien arteko hartu eman bat. Mm-hmm. eh? Era horretan ez da sekula txakurra deskontrolatuko. Txakurra zurekin dago, lotura hori du, jolas hori dago, bion artekoa, eta hortik etxeragoaz, ariketa egin dugu, e, paseatu dugu, aizi momentu hori edo e, gozatu, eta etxeragoaz, besterik gabe. Hora, zuk aipatzen zenuna, gertatzen da, Esate izut, e, jabea, pues, zarakinik, eserleku baten eserita geratzen danean eta txakurra aske uzten duenean, nahi duen ezer egiteko, ez? eta txakurra ez da aspertuko, sekula ere. Mm Umeekin ere egiten da, eh? Bai, bai, bai. Txakurrekin. Bai, e, bitxia da, ze beste e, eh, batzun artean guk ere baditugu beste itzaldi batzuk eta prestatuta, eta prestatzen ari gara bat para, e, paralelismo hori bilatzen, ez? Askotan nola den e, oso antzekoa egoera, eh? Zaila izaten da, normalean, norberak kontrolatzea, kanpoko norbaitek begiratuta eta olkuak emanik erresago lan iten da. Zehor sartzen dira sentipenak, e, ezakit, erreskeriak, irebazen digute oso erres ez, bai txakurrek, bai eta kanputik askotan esate dizute, ei, e, begira, hau tau e, gertatzen ari da, joaten egin zezu eskutik, honengatik edo honengatik arrazoi bat bilatuz, eta potentziatuz aktivitate batzuk edo besteak. Eta bueno, baina pixkanaka, pues, e, E, egoera logiko baten edo eraman alizatea harreman hori. Hotsan da, txakur eskolako kidea zara Mikel, arduna duna, arduna dunetariko bat, eta ez duzu hemen berrez bertan, sakana aldera daukazue e, bueno, e, enpresaren zelaia eta, bai. eta bar, horre egiten duzelan e, egoten zara ordu asko, bertan e, nola doa, e, ekimen hau, nola mi eta mairurako zan e, dezagun e, e Eh, enpresa asentatuta dagoelakoan gaude eta 2013urako ze proiektua ze erronkak edo nola zabitzate. Bueno, erronka berria askoren bilagoaz hain zuzen ere, e, e, denontzako dagoelako krisi garaia. Ba, ez da, erresa, eta irudi txiki horrekin edo, hasi bertzara ekimen berriak e, lantzen eta bar. Guk e, egin duguna izan da, e, eraberritu eskola baten funtzionamendua. Normalean, e, egin izan dira ikastaro askeak, obedientzia basikoa esan, sozializazioa, jolasak, bueno, oso e, bereiztutako elementu gisa. Guk egin duguna dena zaku batean sartu. Eta e, jo, ze, ze, partizipazio berri bat edo sortu. Jendeak kuota bat oraintzen du igero, eta aktivitate guztietan partze hartzeko aukera du. Zergatik, dana da osagarria. Askotan oso beriztuta lantzitu gauzak, obeintzia basikoa landuko du, bai, baina ez baduzu landu sozializazioa, nek eskaso ingo dizu txakur batek, joera ikaragarria duenean beste txakurren gana joateko, edo izuak e, eh, gaienduta dagoen txakur bat. Bestetik, e, zuk beldurak edo lantzen bali maituzu jakur batekin, behar dituzu obedientzia batzuk. Lan kognitiboak eragiten duelako beldurren e, gainditzean. Bueno, zaku bada, kirola bera hor dago. Beraz, gu daukagu e, eh, amaika aktivitate hor, kiroletik hasita, hainbat kirol desberdin, obedientzia basikoa, sozializazioa, eta kuota baten barnean sartu dugu dena. Hmm. Jendearen zako asko zere ekonomikoagoa da, emaitzak asko zobeak, eta bueno, e, fideltasun bat lortu dugu jendean artean. Eta badiri harreman edo barkatu harrera oso ona izaten ari dela. Eta emango diogu denbora. Beraz, ea 2013 biga, amalaurako <laughs> asentatzen dugun zu diozun bezala. Hmm. Mikel, eh txakurra txakurra dira animaliak, gu ere animalia gara, baina hor badago berrizteko muga bat, ez da, e, naturala, diot. E, batzutan e, jende, jende bateke saldu nahi txakurrak pertsonak bihurtu edo noraino eskatzen diogu txakurrari e, pertsonak bezala bai, pentsa eh, ezan, ez? ezan, <laughs> funtzionatu ezan <laughs> bai, humanizazioa dago horrez eta askotan ah. kritikatzen da nik batzutan er, kritikatu esate izut, ikusi bai. izan bai. dudalako e, behin baino gehiagotan txakurrarekiko maitasun hori oso ongi dagoela baina batzutan nastu iten da baita ja, semea alabekin, eh? Bai, bai, bai, askorentzat, eh, kasik... Hori ona da? Ona, ez. Ez, humanizazioa ez da ona. Baina bestetik ere batzutan humanizatu beharko genuke. E, azalduko du zergatik. E, lizentzia guztiak ematen izkigu txakurari. Dena dira sariak. Aur bat balitzen zel, baino ez edo zein aur. Aur... E, ezakit, konsentitu horietako baten moduan. Dena ematen diogu, ezkerretara joan nahi badu, ezkerretara joan da. E, zaunka egiten badigu, kalera ateratzen dugu. Edo liburu bat irakurtzen ari gara, e, kolpetxo batzu jotzearekin liburu hau zita bera lazantzera. Berak jartzen ditu, e, berak e, esaten du noiz gertatu behar diren gauzak, zer gertatu behar den, berak txakurrak erabakitzen du. Beraz, arauak etxean txakurrak ezartzen ditu bai, erabat eta gainera oso adiestratzaile onak dira beraiek. Guk ikasi <laughs> oso osasungarria ez. Ez. oso osasun chutz dut. Guk ikasten dugu adiestratzaile izateko, eh? Baina haiek eh, bai, berezkoa dute manejatzen gaituzte oso ongi oso gu baina azkarra komen. sotilki, oso sotilki bai errestasun ikaragarria dute beraz guk ere sotilki edo irabazi behar dugu puntu hori eta esati zut humanizazio hori ez da ona bere beharrak ez direlako hmm. Eh, berberak eta inolaz ere e, nik ezin dut adizadore gisa, era, txakurzale gisa ere, eh, ez, ezin dut alderatu noski. E, txakura txakur gisa tratatu behar da, e, eh, gaiendu... Aita ere bazara. <laughs> Eh? Aita ere bazara, Eskarmentu <laughs> Eskarmentua duzu beraz. <laughs> bai, baina oso desberdina dira. E, txakurra eh, txakur. Bai, eta hain zuzen ere, alde horretatik, eh, aipatzen genuen e, gehiagizko maitasun hori jaimekese aipatzen zuena, baina badira beste aldetik ere, ba, batzutan jendeak pazientzia galtzen du berehala edo desesperatu egiten da, ba, txakurriak ez duelako ulertzen ematen diozun agindua, ez? Ora, balantzaren beste aldean ere badago hori, ez? ez? E, txakurrari, eh, bueno, txakurrak ulertu nahi izatea, ba, ba, ba, zer zuk zer esaten diozun, aldez aurretik irakatsi ez badio zure, edo, edo modu egokien ez badio zure irakatsi, ez? Hor sartuko litzateke komunikazioa, eh, hmm. eh, len, beste iruzuta bestea. Eta komunikazioan eman baritugu giltzak edo, jendeak jakiteko nola helarazi bere mezua txakurrari. Hmm. Argi dago, e, ez badiozu behar bezala adierazten, txakurari zer nahi duzun, txakurra estresatu iten dela, zu zeure bai, hmm. azkenean naste borraste hortan, azten dira zitazio gehiagizkoak eta deskontrola, hmm. etxipena, horregatik lehen ipatu duana, e, lan profesionalak hori du helburu, mm. eh? gainbegiratzea, klabeak detektatzea eta martxan jartzea eh, nagusiak, baina hmm. protagonista hau esan behar da, beti nagusia da, eh? guk egiten duguna da, pertsona prestatu, ez txakurra, mo, txakurra ere noski, baino lehentasunezko eh, helburua pertsona prestatzea da. Mm -hmm. Lehen aipatu dugu Mikel igandean eguerdiko amabietan Euskal Herria plazan baduzue ane, bueno, antolatu eta aurrikusita dago txakur erakustaldi bat. E, lehenago egina duzu hemen berriozarren bertan, jende asko ezen joan, txoperan, igual formazio gutxi, orain e, herriaren erdialdean egingo duzu erakustaldi hori, espero duzu, pentsatzen dute jendea urbiltzeat, guraldiak lagun, <laughs> laguntzen badu ez dakit. Eh, mm, zer eh, ikusiko dugu igandean? Bai, bueno, lehenik eta behin, e, orain dela urte batzuk egindako ura, egin genuen e, erreskate taldearekin. Mm-hmm. Erreskate txakurak ziren. Eta beste, ez zuen eskolarekin zer ikusirik. Eh? Naiz za, bueno, nire hartan nebigen, eh, garai baten. Eskolan, zer erakutsiko dugun? pues, ez, e, eskola hori bera, hainbat agindu, jarriko itugu ikasleak lanean, e, batzuk en, maia bat izango dute, beste batzuk eh, hobea. obea, baina erakutsi zenba gauza egin daiteken txakurrarekin. Eta ze, eragina duen lan horrek, gerora, harremanean, sozializazioan, komunikazioan, nola guztia den gorputz bat. Mhm. Beraz, habilidade batzuk, kirola, e, habilidaden artean disdok edo diska hartze ah, bai. abilidade horiekin, mm -hmm. e, jumpin edo agility antzeko e, zaktibitate bat, e, aparaturik gabeko abilidade batzuk ere sartuko ditugu, enrebierra, bueno, bueltak ematea txakurrak agindupean eta urruntzea ekartzea eta bar, eta obedientzia bizpairu gauza edo. -hmm. Mikel, e, eh, zaleaz eh, gain e, euskaltzalea euskara munduan lerrotua, e, asira asiratik. E, txakurrek euskara ulertzen aldute? Bai, nahi batzuk sinistu ez. Bai, ez <laughs> Nahi gertatu, gertatu zait, Gertatu zait, gaina gogoan dut. E, ez hemen, eh, an, sos del rei katolikon, bilaketa bat ari ginela, pertsona baten bila bere garaian, salvamentuarekin eta, e, pertsona bat urbildu zitzaidan da, e, ze izkuntzaten egiten diozu euskaraz, eta txakurrak ulertzen aldua. Ba? <laughs> Alaxe galetu zian. Da, bueno, bai. Ingeles ez ere bai. Bai, bai, bai, edo zein izkuntza. E, zenbakiak, bada... Ikaragarria da, ez, baino, e, ez, da, alperrikako aldera, esan dizu da inzuzen ere, e, iruzkinen bat beste plazan entzun izan dudalako. Bai. Bueno, egiten dio euskaraz eta ulertzen dio. Bai, pues kasu egiten dio. bai, bada adiestradore bat, e, eh, zenbakiekin egiten duena. Agindu bakoitza, mugimendu bakoitza zenbaki bada. Esango lioke bat, bi, hiru eta bakoitza da agindu bat. Txakurrak mm. ikasten dute, irakasten diogun hizkuntza. Bai, noski, el, liburu txuri bada. Beraz, e, guk hitz bat bota eta guk eramaten dugu esatera zer esan nahi duen horrek, eta horrela xe artxibatzen, du. Mhm. Hizkuntza berria du. Zenbait, eh, eh, gehiago esango dizut, hizkuntza ezberdinak erabiltzetu dut nik batzutan. Mhm. Izan ere, bira eman, bira eman, claro bira mota asko dago. Eta bira hitza zenbat jarriko izkio nik euskeraz. Eh? Beraz, nahi batzen du, esan zen ezake bira e, eh, amar izkuntzatan eta amar bira desberdin izan. Mhm. Egin, egin liteke hori. Bestela, izkuntzi gabe geratzen zara azkenean aginduke emateko orduan. Tira, ba, ja, elkarrizketaekin e, amaitze aldera, ja, denbora asko ez zaigulako gelditzen, eh, nik eskatu nikuzuke, e, eh, aholkuren bat, orain artean, e, zurea bezalako eskola batera eraman ez duen jabe batek entzuten baldin badigu, ba, eta pixkat desesperatua baldin bago, atzakur honek ez dit kasurik egiten, e, bueno, lehenbiziko izan litzateke agian zuen gana joatea e, aholku eske, baina hemen zaudela ba, dugu, zein izan litzateke aholkurik oinarrizkoena e, zakur batekin? Begira, sozializazioa sozializazioaz garen ez, txakurraren enengo urtean, e, eh, importantena, zutabirik importantena bada, mundua erakustea. Ez izutzea, ez estitatzea gehiegi, ez eh, harreman ona izan dezan biziko den inguru horrekin. Mm eta noski beti ere e, hor dagoelarik eta haiekin hartu emanetan sartu gabe esan nahi dut e, ez dela so, txakur soziali, ongi sozializatua kristo guztiaren gana bisitan joaten den txakurra mm -hmm. txakurraren zat e, pasatzen den pertsona hori bizikleta da hori edo korrikalari hori zuaitzak bezala ese edo esarlekoak bezala ese e, paisajean dauden gauzak dira hmm. ni nere jabearekin nago jolasian eta kitxo Mhm. gainontzekoa hor konpon. Ba, zurekin egon gara orain arte oso e, itzaldi interesgarri honetan, e, asko ikasi dugu minutu gutxitan, Mikel, eta bueno, estimatu azure presentzia berriz ere hemen berrizar irratian, jarraitu bar dugu kaixo berrizar e, magazinarekin eta bueno, urrengo arte, sorteon eta hori. Eguraldiak lagun gaitzala. Hala da. <laughs> Venga Mikel, agur. Venga, agur. Viernes 1 de febrero de 2013 comenzamos eh, nuestro Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Retia... y eh, comenzamos el relato de la actualidad en los centros Mendialdea, donde hoy comienza el periodo de prematrícula. Los padres y madres de Berriozar que quieren matricular a los chiquis por primera vez en educación eh, infantil o matricularlos simplemente en educación primaria podrán hacerlo desde hoy y hasta el 8 de febrero en los centros públicos de nuestra localidad, Mendialdea 1 y 2. Estos centros ofrecen una educación pública y de calidad tanto en el modelo D como en el TIL. A quien desee recibir más información pueden acudir a Mendialdea o llamar al número de teléfono 948 30 94 69. Repetimos el teléfono 948 30 94 69, que es común para ambos centros. Y de Mendialdea nos vamos a la nueva ludoteca que celebrará su apertura esta misma tarde. Y lo celebrará el servicio de la ludoteca, cambia su lugar de la plaza de San Esteban a la plaza Eguski junto al portal número 1. Este nuevo local abrirá sus puertas mañana viernes 1 de febrero, hoy viernes, perdón, 1 de febrero con una fiesta de inauguración. La cita será a las 5 y cuarto de la tarde de la mano del grupo Irriki Pirriki. Y pasamos ya a echar un vistazo a las citas para este fin de semana con unas jornadas de formación canina. Mañana sábado el Zartarra Miquel Valenciagas eh, de la Escuela Canina Ochanda ofrecerá una charla bajo el título Adaptación Social del Perro, Comunicación, Socialización y Relación. La cita será a las 7 de la tarde en el Culturgune. Por otra parte, el domingo la Escuela Ochanda ofrecerá una exhibición canina a las 12 del mediodía en la Plaza Euskal Herria. Y los carnavales eh, ya están a la vuelta de la esquina y algunos colectivos del pueblo ya han empezado a calentar motores. Efectivamente, uno de esos colectivos de la es la Sociedad Zulo Alay que ha organizado una cena de sidrería para el próximo 9 de febrero. A las 9 de la noche tendrá lugar la apertura del Choch, seguida por la cena Sagardotería a las 10 de la noche. Por último, todos y todas los participantes saldrán de Gaupas, seguirán de Gaupasa a partir de la medianoche. La cita tendrá lugar en la sede de la sociedad y los tickets están ya a la venta en los bares Herría y Caleberry al precio de 20 euros para personas socias y a 23 euros para el resto. Aunque si hablamos de carnavales no podemos dejar de mencionar el nuevo Cholín. Como ya anunciamos la semana pasada, el nuevo Cholín ya está terminado y ahora el Ayuntamiento de Berriozar quiere darlo a conocer, por lo que está exponiendo en varios lugares para comenzar a familiarizarlo, para que nos familiaricemos con él. La semana pasada estuvo expuesto en el Hall del Culturgune, esta semana está en la Escuela Mendialdea y acudirá también a la ludoteca y a la escuela infantil. Falta por ultimar el vestido y el calzado, trabajos para los cuales se em, eh, emplearán los días del 4 al 7 de febrero, de manera que Cholín salga por primera vez en la visita a Artica, localidad eh, de la que fue alcalde el viernes 8 de febrero, comenzando que, eh, a, las 10, eh, a las 7 y media desde el casco antiguo de Berriozar. nos ofrecemos eh, ahora eh, las citas deportivas para este fin de semana, los emplazamientos del Berriozar Club de Fútbol y empezamos con fútbol masculino y en concreto con el equipo de Primera Regional de Berriozar que se enfrentará al Burlades mañana sábado a las 4 de la tarde en Berriozar. Los de Segunda Juvenil lo harán contra el Laguna que en Marañén a las 4 de la tarde el domingo. Y el Cadete A jugará contra el San Ignacio el sábado a las 12 del mediodía en La Reavide. Los del Cadete B jugarán también contra el San Ignacio pero aquí en Berriozar a las 12 y media del mediodía mañana sábado. Y el Infantil A también jugará mañana sábado contra el Ardoy a las 10 y media de la mañana en Berriozar. El B lo hará contra el Liceo Mojardín en el Skywall a las 6 de la tarde mañana mismo. En fútbol femenino, el regional femenino de Berriozar jugará contra el Amigo el día 2, sábado, mañana a las 6 y media de la tarde en Berriozar. El eh, F, el... Eh, Fútbol 8 en Fútbol 8, eh, lo harán contra Oberena a las 9 y media de la mañana, mañana, sábado. Y eh, seguimos con Fútbol 8, aunque esta vez masculino. El eh, Fútbol 8A jugará contra el Amaya el domingo a las 11 de la mañana en Amaya. El B lo hará en Atarrabia contra. lo hará contra el Atarrabia en Berriozar a las 12 y cuarto mañana, sábado. Y contra un equipo de Atarrabia también jugará el C, que jugará contra la Icastola Paz de Ciganda el sábado a las 9 y media de la mañana en Villaba, Atarrabia. El D lo hará contra la chapé aquí en Berriozar a las 11 de la mañana, mañana sábado. Bien, y después eh, de la actualidad deportiva hablamos ya de los periódicos en nuestro kiosco digital. Así que Jaime, cuéntanos qué nos dicen hoy los titulares de los periódicos en su versión digital. No te había bien abierto el micrófono. encargaditos de <laughs> noticias, muchas, muchísimas, la mayoría relacionadas eh, con los de, por lo menos las noticias que más protagonismo eh, cogen en, la prensa digital, tanto eh, local como no local, incluso internacional, tienen relación con la corrupción. pero bueno, hay otras noticias también, por ejemplo, en el periódico Gara, Vera admite, la, la consejera de, de salud admite que se entregan facturas a inmigrantes sin tarjeta sanitaria. Es un tema que sacábamos también ayer en titulares. El arco opositor, salvo PP y PSN, se ha sumado ya a la marcha de Contus de mañana. Eh, luego, comentaremos algo sobre esto. Mañana Contus, la plataforma Contus, ha organizado una manifestación para exigirse que se aclare todo lo de Caja de Ahorros de Navarra. Un incendio obliga a desalojar un edificio en la calle Ana de Velasco. La Icastola las Icastolas piden una respuesta de país a la reforma de educación del ministro Wert. Y seguimos este repaso con Diario de Navarra, Ansua, Berriozar y Artica, tres localidades vecinas castigadas por el paro. Mm, lo anunciábamos el otro día que para hoy Diario Navarra había previsto hacer eh, públicos los datos exactos de Berriozar. Yo no los he encontrado en, digital. Ha vuelto a dar los datos eh, conjuntamente de Ansua, Berriozar y Artica. Así que, sí, es lo que parece que han hecho, que, han hecho nada, vaya. Juntar los datos de las tres localidades. Es que están venga a anunciar durante 10 días eh, que van a dar como como filtrando datos poco a poco, poco a poco, para intentar vender periódicos y resulta que los que, datos que están filtrando son los que filtraron el primer día. O sea, publicaron el primer día y luego están publicando... En eh, forma de eh, reportaje. En forma de reportaje día a día, pero datos que ya han publicado, eh, los publicaron el domingo pasado. ¿no? Salud podría sancionar a la empresa de la cocina por los retrasos iniciales y en relación con este titular, también otro titular, pese a los errores, el servicio de comidas llega este viernes a CHN, llega este viernes al Hospital de Navarra, o sea que no teníamos poco con Virgen del Camino, a ver qué pasa la semana que viene con los enfermos del hospital de Navarra. Nos hemos reído, pero, <laughs> pero no es para no reírse. 484 perceptores de la rentas sociales contratados a través del gobierno. Y acabamos este repaso con Diario de Noticias. La muerte de la mujer de Anne podría estar relacionada con un asunto de drogas. Y es que ayer eh, pues eh, dieron muerte a una mujer y al parecer ya hay dos detenidos. Torres Dulce, fiscal general del Estado, dice que hay materia de investigación sobre los sobresueldos y podría llamar a declarar a la cúpula del Partido Popular. Mm, si hay materia, para investigar mm, cómo que podría llamar. ¿Tendrá que llamarles o qué? Pamplona también protesta frente a la sede del Partido Popular de Carlos III. Ladrones, dimisión ya, entre comillas, pone. Y es que ha habido varias manifestaciones también en Madrid de frente a la sede del Partido Popular. Afiliados del PSN recogen firmas para pedir a la dirección firmeza para aclarar el fin de Caja de Ahorros de Navarra. Perfecto, Jaime. Y después de los eh, titulares de la prensa en su edición digital, pasamos a la previsión meteorológica. a una previsión meteorológica que nos dice que durante las próximas horas, eh, ya de cara al sábado, las temperaturas eh, bajarán de forma brusca. Y es que para hoy se esperan máximas de hasta 14 grados. Parece que hoy continuará ese ambiente casi primaveral que hemos tenido durante los dos últimos días, con esas máximas que decíamos de unos 14 grados, aunque ahora mismo en Berriozar nuestro termómetro solo marca 3 eh, grados y medio.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 Bai, noski ezin du ustelkeri egoera honeta, honen handik eta eh, esan beharra dago gainera Twitter e, eh, zutan dagoela, <laughs> baita blokeatu ere egin zen atzo. E, gero ez dakit horrek islada duen egunkari batek zioen bezala, benetako mm, kalean bizitzen den benetako aserraldiarekin, ezta? Mm Baino gertatzen ari dena handik eta hemendik oso larria da eta hala eta guztiz ere ez du ematen mm, pues espero zezakeen eh, egoeran gaudenik eh, kalean, ezta? E, ala eta guztiz ere sarean bai, sarean eh, aipatu dudan bezala Twitter esate baterako azutan zutan dabil, e, blokeatu eta guztiz egiten da eta mm, e, bai estatu mailan bai hemen Nafarroan eta berzik hemen Nafarroan oso esperientzia eskarmento handiko komunitatea baikara mm. eus, eustelkeriarekin eh, bueno, pues, e, gauzak egon badaude besteak beste bihar larun batean mobilizazio bat mobilizazio bat kontuz e, plataformak antolatu duena e, baionako golem zinemetikan abiatuko dena arratsaldeko bost ardietan eta eta bueno, ba hori ez e, giz, e, Eh, esaten esaten dute ba, guk erabakitzen dugula eta guk esigitzen dugula e, gizakiok eh, esigitzen dugula pues, e, bai banka zibikoaren inguruko guztia bai nafarroko aurrezki kutsaren inguruko guztia argitu da din mm-hmm. eta horren inguruan audio bat jarriko dugu orain en bada hain zuzen ere e, banka zibikoaren prozesuaz eta nafarroko aurrezki kutsaren e, inguru koaz, eta, bueno, nastu egiten da, bankazibikoak egindako zenbait eh, iragarki eta, eta publizitatearekin, mm-hmm. mm -hmm. hobe da, bideoa bera ikustea, bideoa ikus daiteke e, zera, e, YouTubeen bideoa ikus daiteke ere Twitterren bitartez et e, proces, e, proceso olakan, eh, proceso a alakan proceso, proceso eta eta bueno, eh segitzeko ere erresagoa da, ala eta guztiz audio jarriko dugu. Entzun de la sucursal de toda una vida y cuando yo fui a hablar con el director de la sucursal, a mí me engañaron. No sé dónde está mi dinero. Me engañaron, no me lo quieren devolver y no sé lo que hacer. Como siempre nos hemos fiado de esas personas, yo he trabajado y he ahorrado, pero no para darles el dinero a ellos. Tuve que elegir entre dar de comer a mis hijos y pagar las cuotas de mi piso. Este es mi drama familiar, actualmente sin solución visible. Temo que me desahucen como muy tarde en enero. Vivo en un piso modesto en Chantrea, con mis dos hijos. Esto es lo que me preocupa. El embargo, en vivir una situación de exclusión social. Sentirme culpable y como una delincuente. Existe mucho miedo sobre este debate. Hoy aquí hay muy pocos medios. Estaban todos avisados. No vienen porque no vienen. Parece que nadie quiere hacerlo, por eso nos lo hemos tomado como una de las líneas prioritarias. Nadie sabe qué ha pasado con todo ese dinero ha desaparecido. Estamos hablando de una estafa a la sociedad porque han estado cobrando por no hacer nada. a darnos explicaciones y están convencidos de que va a colar. ¿Qué ha pasado? La verdad es que no lo sabemos. Se han hecho muchas barbaridades, muchos disparates. A mí me gustaría abrir en... Ceuta. A ver si me muevo un poco. Parece ser que siguen pagando el alquiler de la oficina que abrieron en Washington. Una inauguración con una invitada de excepción, la sede oficial de Banca Cívica en Estados Unidos, a pocas manzanas, la Casa Blanca. Solo sirvió para que el señor Miguel Sanz y el señor Enrique Goñi tomaran unas copitas con Urdangarín. No sé de qué hablaron. A alguien se le ocurrió una idea descabellada, se la encomendó a un incapaz y fracasó. Pero es que encima ese incapaz ha entrado triunfalmente en el Consejo de Administración de CaixaBank a 31 de diciembre de 2009 el valor contable de Caja Navarra era de 1.200 millones de euros. Al final la Caixa ha pagado poco más de 100 millones de euros. Una fusión interplanetaria. No han producido una cebolla, no han producido nada. Y hay que decirlo. Ha alcanzado ya unos niveles de obscenidad que... Oye, ya lo tengo. Definitivo. Canchas con fotón? ¿eh? Que, en fin, em, em, em, y hay que decirlo. Has dejado la entidad hecha unos zorros, desde luego cívica, nada. Mm, miles de oficinas para ubicar tenemos un buen equipo de abogados. El objetivo es acudir a la Fiscalía Anticorrupción. Más tarde o más temprano se va a saber lo que ha pasado aquí. Nos aseguramos que no se van a ir de rositas. Más tarde o más temprano van a caer. Aquí todos sabemos que unirnos es muy importante. Moviéndonos y presionando, tengo ninguna duda de que se va a acabar sabiendo lo que ha ocurrido. Y hay que decirlo. Es un alivio encontrar un apoyo emocional. Te sientes un poco menos sola en una situación de desamparo. Muchas gracias a todos. Esta es mi y hay que decirlo, Y ya para terminar nuestro programa de hoy, pues nos vamos a ir al cine, Jaime. ¿A qué película? Así es, nos vamos a. Bueno, hoy vamos a proponer Las ventajas de ser un marginado, una película que tiene pues realmente muy buena pinta, que se estrena ya. Eh, se estrena, perdón, eh, ya eh, en los cines Golem y que, bueno, pues su argumento gira en torno a un tímido e impopular joven llamado Charlie y que, que escribe una serie de cartas a una persona sin identificar en las que que aborda temas como la amistad o los conflictos familiares o las primeras citas, el sexo, las drogas, vamos, todo un totum revolutum eh, tópico y bastante <laughs> realista de lo que de lo que se suele vivir en esas edades. El protagonista tendrá también que hacer eh, frente a un, primer amor, vamos, no podría ser de otra manera, <laughs> el suicidio eh, de, de, su primer amigo, de su mejor y primer amigo y su propia enfermedad mental, que mientras lucha por encontrar el grupo de personas a las que, mientras que lucha por encontrar el grupo de personas a las que él mismo eh, pertenece. Bueno, en fin, eh, una película interesante, las ventajas de ser un marginado y bueno, eh, podemos escuchar un poco el tráiler si te parece, John. Te escuchamos. Querido amigo, no he hablado con nadie aparte de con mi familia durante todo el verano, pero mañana es el primer día de clase y este año quiero que las cosas sean distintas. Dicen que si consigues hacer un amigo el primer día, vas bien. es, Panovato! ¡Venga, saltad! ¡Recogedlo, vamos! Si el profesor de lengua es el único amigo que hago hoy, me parece que me voy a deprimir. Charlie. Esto es divertirse. Bienvenido a la isla de los inadaptados. ¿Te gusta el fútbol? Me encanta. ¡Ser agresivos! ¡Pasivo! ¡Agresivos! ¿Qué está haciendo? No te preocupes, lo hace siempre. ¿Crees que si la gente supiera lo loca que estás, alguien te dirigiría la palabra? <laughs> Venga, perdamos la cabeza juntos cuando salgas de aquí? Me gustaría ser escritor, pero no sé sobre qué escribiré. Escribe sobre nosotros. Titúlalo La zorra y el halcón. Conviértenos en detectives. <laughs> aprobado probado abajo, señores! ¡Estoy por debajo de la media! ¡Por debajo de la media! ¿Por qué yo y todas las personas a las que quiero elegimos a gente que nos trata como si no valiéramos nada? Aceptamos el amor que creemos que nos merecemos. Y ahora, brindemos por nuestro nuevo amigo. Creía que nadie se fijaba en él. Sé que algunas personas dicen que estas cosas no pasan. Sé que algún día todo esto serán anécdotas. Pero ahora mismo estamos vivos. Y en este instante... Juro que somos infinitos. Y con nuestra sintonía de los viernes ya nos vamos a despedir porque se nos ha hecho la hora y eso sí, nos despedimos ya hasta el lunes que volveremos a las 9 de la mañana aquí en el 100.8 de FM o en eguzkiplaza.net. Eh, verás, una pasa Jaime. Verdín, John. Eta agur berriozar. Agur berriozar.